berri txarrak, berri onak, berri txarrak uh, maiz biztanda maluruski giza eskubideen euh, aldetik. Halere, hasiko naiz hiru berri on emanez. Asteko pixka bat esperantzaren gara euh, garra uh, eh, ezitotzeko. Hara, denek, euh, lenik denek entzondu zue, uste dut, Aung San Suu handirea, Birmaniatik Europan eh, dela bisitaz Nobel bakesaria azkenean errezibiturik ukana zuen eh, duela amabos bat eh, urte. Amnesti Internazionalek sustengatu du azken ogoi urte dorpe horietan bere etxen uh, atxilotua zelarik. Etzemplu edera guden entzat eta ez du edu etxitu eh, ogoi urtez eh, segitu du eh, giza eskubideen eh, eh, alde lan eginez eta eh, beti sinetxiz ara eh, bake bake bide hortan segituz ara pixka bat argi izan entzela azkenean eta ez du etxitu eta azkenean ara orai denetan errezibitua da Europan eh, Ingleterran, Frantzian, eta bar. Eta Parisen hemen azuten uh, uh, citoyen eh, erritar, horrezko erritar bezala, eta beraz, uh, bisitaz izanen da Parisen ere. Egun hauetan, da. Bon, bigarren berri hona, Mamut alzarsak, zenta haun zangzuki, arras ezaguna da, binan euh, milaka badira... Euh, preso, opinio edo mm, beren ara, beren ideen gatik edo preso direnak, amnestik susten gatzen dituenak. Eta eh, bat aipatu dute egun hauetan, eh, eh, aipatu du amnestik, eta irakurtu adut hori atzo, mamut al-sarsak palestinara da. Palestinara eta futbolaria hori arra doa iduriz ez duelarik batere ere um, bat lotua talde armatu bati edo hola, hiru urtez presoa txiki dute delako espetxe administratiboa deitzen dutena uh, darek, hiru urtez berak, beraz arrazoinik eman ez berari ez uh, bere abokatoari hiru hilabetez egin du beraz hiru urte preso hiru hilabteko goxe greba egin du. Pentsa lauro goita hamar egun eta mm, mm, atzo edo etzi uh, azkenean bukatu du behinen hil zen. Eta azkenean atzo jakin dugu libratu dutela. Libratu um, eh, Israel darek ez zuten uh, eh, bestedik egiten alzen eta hilen zen, eta eh, ez zuten bat ere eh, obendun bezala ez justiziari ez e, deusik errana ere. Eta hori amnesti internazionale galdetzen zuen. Eh? aski ustea edo bederen e, ospitale batean ongi hartatzea eta azkenean da, liburotera eta atzu. Entzuntun ere irratian, zeren eta atzo goizian, eh? aipatu dute filma egile batek aipatu du ere, ara, elbakarrik uh, eh, amnesti hein, eh, filma egile famatuak aipatu du kasuri, mamut alzarzak, ara, beraz, ez hain ezaguna, benen azkenean libro eta ospitale batean hartatua. Bigarren eh, berri ona. Hirugarrena, hirugarren berri onak ez du izenik eh, angzang Suki eta mamud altzarzak eh, bezala bainan diadanik aipatu dut. Uztailan, laster, eh, duden hilabetean, eh, laster hamaboste finkatu behar dute nazio batuek hitzarmen berezibat, eh, aipatu bat dut hori, eh. zenta hitzarmen hori armen komertzioa askarki mugatzeko eta zeintzeko egina izanen da. Armarik ez giza eskubideen lehertzeko eta hoi, edo bakarrik amnesti galdetzen, binen lan egin Oxfam eta CCFD hori giristinoak eh, dira, hein? Eh, eh, Comité catholique contre la faim pour le développement, ala. Oxfam uh, ingleterran da bereziki, binen frantzian ere, ala. Beraz, lan egin hamar urtez, helburu horrekin, eta ara, azkenean, uh, dauzatuko da, um, delako itzarmen hori beharrik zenta txarak txarrak nagusitzen dira biztanda iza eskubiden uh, eh, aloran. Eta prezeski maiza xaldurik kontrolarik gabe. E, bikasu, uh, bi eh, etxempu, bikasu emanen ditut bakarrik, zenta, bo, ementoan, uh, eh, behar ditake ere Sudan, Aipatu, eta horako asko, Toki, Etiopia, behinan horiek hautatu ditut. Zenta Kongo e Republikan, ekialdean, aldean, kivu ditu e, loraldean, uh, e, Amnesty Internationalek ateratzen du emento untan hortaz, Kongo Kinshasa du, eh, berri uh, ilinagusia Kinshasa. beste Kongo, bikongo, Kongo, hiru badira horretara. Beraz Kongo Republikan, kivu deitu loraldean, e, memento hontan berean eta badu orai amabost urte bederen hilketak eta bortxatzeak ez bakarrik emazte binen ere e, eh, gizon gazteak, aurrak eta olako, olako krimenak direla eta hori amnestika ipatzen du e, txosten batean orai ateratzen den txosten batean bakarrik ingelesez da mementoan e, deitua da e, resistentzia egiten baduzue E, tirokatu zaitu, tirokatuko zaituztegu. Eh? Um, if Eta beraz, hortaz ere, bada, uh, e, biztanda, ekitzabat egiteko, eh, deiak igortzeko, eta bereziki, lotuada delako itzarmen, uh, e, aipatutan itzarmen berri hori, zenta armak uh, dituzte, Eh, asko herrialdeek uh, Kongo hori bat ere kasu egin gabe uh, zertan eta nola baliatuak izanen diren. Amnestik aipatzen ditu, hola, eh, saltzaileak, Ego Afrika, China, Egipta, um, mm, Estado Batuak eta ere Frantzia eta Urania ara. arma eta sobera hor, eh, delako Kongo hortan. Ero beziki, Sirian biztan eh. Siria aipatuko dut, hori ere, eh, orai ateratuden ateratu den prentsagiri eta txosten bat pentsatuz, irakurtu ditut horiek, eta um, igortzen alditut ere testoak nahi baduzue mailez. Beraz, txosten berri bat, Siria Siriaz ere, zeren eta um, dio gizakiaren kontrako krimenak ikusi dituela, zenta gero aipatuko ditut, eh, izan dira ez, eh, ez go, gobernamentuaren baimenarekin, menen eh, gordeka bezala, izan dira neziren ikerlariak, hiru bederen aurten, eta diote gizakiaren kontrako krimenak, delako krim kontra l'humanite deituak, badirela asko eta asko eta e, beraz eh, aipatu nituen nahi nituen hola zonbait hitz konkretuki e, e, aipatzeko irakurtu dut Donatela Rovera du izena ikerlari bat eh, emazteat eh, amnestik igortzen duena zenta krisi eh, ara arduratzen da eta um, izan da beraz eta eh, Donatela Roveraren lekukotasuna uh, eh, izi garriela irakurtzeko eriten eh, du berak eh, batuen eh, eh, nazio batuek ere ba, bat eta mm, klasik gauza bera dio bera Siriako buruzagiek eh, ez eh, onarturik ere, binen amnesti izan da, eta badakizomizela kasetariak ere dituzte nahi dure. Neon, nahi beren krimenen uh, gordek eh, egiteko. Beraz, eh, Donatela Rovera izan da Alep hiri handian, eta ere Idlib hirian, eta ere erial, eh, inguruetan, Alep eta Idliben inguruetan, maiatzean, eta zer dio, gen eh, zibilek, Erreiten ziotela, zergatik mundua guri sodago ezer egin gabe. lotxatuak Eh, bezala zirera, kondatzen ditu ere Donatela Overak, eh, eh manifestaliak, manifestali baketsuak zirela ikusi ditu, eskuetan eh, hola ari ziren jendeak, eta errenez, erranez hitz bat, Uh, beren izkuntzan, zil mila, zil mila um, baketsuak, baketsuak uh, girela. Hori zioten eta aldi bakots manifestaldi aldi bakots ikusi ditu gero soldadoak eta delako xabila eh, deitu uh, miliziak uh, tiroka. Ikusi ditu ere hilak ala nola, bon, hartu ditut bilizen, beste asko emiten ditu, eh? denak seitasun guziak, eh, soin eh, iriko, alep iriko, soin aldetan, eh, eh noiz susen, hilak izan diren, bina hartu ditut bikaxu zenta gazte-gaztea dira. ikusi ditu beraz hilak, asko, eta hala nola, Amir Barakat, maiatzaren ogoita bostean, alep irian, ama urteko, eh, mutikoa, etzen ere manifestalian, eta bere etxerat eh, izultzen zen hola eh, goztuan, behinan eh, manifestaliaren ondo, onduan zen eta hori atirokatu dute eta hilda, hil, irurteko mutikoa. Gero beste bat ere, moaz labadidi, amase urteko ikasle bat, ikusi du ere. Eh, eta hau, eorzketak eosketak egiten dituzte um, segitzen dituzte alako manifestaldi batean bezala eta uh, hortan zen beraz gazte hori moaz labadidi eta ere hila eta donatela uh, e, roberak erreten du ikusi dituela emazte, aurrasko eta gizon gazteak bereziki delako manifestaldi horietan. Bon, uh, ez sobera luzazeko, uh, zenta, uh, horiek dena edo prentsagiri, edo donatela horrela den lekukotasuna. Eh, baina nahi nituen aipatu, galderak, amizien galderak, delako txosten horren bukaeran, ziriari buruz, zer galditzen du. Um, Iru gauza bederen, edo lau behinan lehena, uh, Bon, kasik uh, lotxatua dela hortaz, binen uh, Siriako gobernamentoari beraz uh, um, geldiarazteko eta delako krimen horiek, binen, bon, ez dut deusik entzun nahi. Orduan, hiru galdera, lehenik uh, nazioatuetako um, kontseilu, sekuritate kontseiluari, konsei de sekurite zakoak, uh, berriz, galdetua du jadaniko dibinen, galdetzen du amnestik, Euh, nazioarteko uh, ausitegi uh, penalari, kur penal internazional hori, emaiteko euh, kasu hori. Siriaren uh, kasua behar direla handiudatu delako nazioarteko uh, hortan. Hortako egin da. Bigarren galdira, euh, ez gehiago, ez niok ez armarik, ez ez beste um, uh, tank uh, deitu uh, horiek edo ere helikopterak zenta egun ateratu du beste um, beste um, bat ere amnistik zenta jakin dutela rusiak igortzen dituela orai berean eh, helikoptera, gerla helikoptera batzu uh, eh, ziriari hori ez hon hartua da biztan da beraz ambargo bat armetaz eta gero eta gero ere um, diruak um, basarrelaza de eta beste bere inguruko um, buruzagien um, nola erran dirua edo bankoetan dituzten aberastasunak eta uh, denak horiek uh, bon, um, ez, ez neok uh, ezneok um, hartzeko hortarik, eh? gel dezaboa, ara, galdegiten duele. Da, beraz, euh, asko euh, berri ilun eman euh, ditut, hasieran hiru berri on emanik ere, behinan, ara, dener galdegiten dut, um, beti bezala amnesti.fr edo amnesti.fr e ese webguneetan izenpedurak emaiteko edo berriak uh, E, berriak oraino xeetasun uh, e, gehiagorekin eh, e, irakurtzeko. Ara, alire kuraion dener, milesker, entzulei eta zuri nikel.